շրջափակում օր 189։ Կար դաթարներով Ստեփանակերտում սկսվում է բնակիչների խանութներ գրոհելը։ Լցված տոպրակները Շահումյանի պուրակում, Պիտաչոկում դասդասվում են ամուսնու երեխաների ձեռքում կամ լավագույն դեպքում ավտոմեքենայի բեռնախցիկում։ Իսկ տան տիկինը շտապում է ազատության հրապարակ Կալցևոյ այնտեղի ապրանքներին հասնելու համար։ Այս վազվզողների կողքին քայլում են մարդիկ, որ տան եղածով են բավարարվում։ Նրանց գլխավոր մտածմունքն է ինչպես ապրել հայրենիքում։ Մինփոր հաց ու դարդա մարդ այդքան կմտածե, ասում են նրանք։ Այսօր շրջելով Ստեփանակերտի փողոցներով ռադիո ենք բերել մարդկանց մտահոգությունները, իրավիճակից դուրս գալու ելքերը, պայքարի իրենց ձևերն ու ողջուններ զինվորներին։ Զինվորներին կասեմ ուժեղ եղեք, պինդեղեք, մենք ձեզ հետ ենք, ձեր կողքին ենք։ Եոր դե բակվապ հախալոք եոր ասմա կոտրվալ չոգե կամ ինգե շուշի տոնտիրել, խամոծացալ ապսակվալ, ինգե թորնատարոմ տրալ, խեբիդի մենք կոտրվի։ Ուզի մասիմ ամին չելը նոյց կստեղծվի։ Մոք մեր զինվորերի կողքին է կնյական, ճանապարհն է պիտի պեցվի, մոք հստակ պիտի ապրիք մեր վղը իրա։ Վիճակը շատ փիսաժ որդեն հետ է, Ես կցանկանամ խաղացումը, որպեսզի մեր այս փոքր երեխաները խաղացան մեջ ապրին։ Խանութներում շատ քիչ էլի կա խրամարհայ ժողովրդում ցասի սաբրում, էլի, բայց իվանպես երեխաների հետ պատարտիշիրալա խրաֆրուկտ կավի որպես երեխանոթը ժար պայմաններում են խաբարում։ Խոչապի մեջ մտնում չում։ Ոնց կնի տել դիմադրում։ Աստված մեծ է, Աստծո հույսով ապրեն։ Խորհուրդ սենա վեր իրանք էլ Աստծո հույսով ապրեն Այսօր եթե դու ամեն ինչը տանես, լցնես քո տոնդ, այդ մթերքներավը, վաղը կարող որից ձևի ստացվի։ Իսկ դա քեզ պետք էլ չինի։ Անհանգիստ ենք, ուզում ենք որ մերն բջում ես հաշվի վերջանալի, շատ անհանգիստ ենք։ Իրանք եւ իրանք սազում ենք, մենք սազենք, մենք ուզում ենք որ հա գերբո ես հաշվի վերջանալ, մեղքը մոխոյք։ Մեր ընտանիքներ։ Երբ կամ մարդուրան ընտանիքը հարմարված, ամեն ինչ գիտես, հուսահուս չի խեպիտի դուսքենք։ Թուրքիան իմնեսն հերանիցած։ Մեր հայտարարները չեն թողնի որպես ազերբայջանցիք մաս հաղթեն ոչ մի դեպքում։ Մեր բանակը շատ ուժեղ բանակ է։ Մեր երիտասարդ տղաներն չեն թողնա նրանք որ պտնեն մեր Արցախը։ Մենք բոլորս ողախը։ Կիկոնքն կաղնած են, հա։ Դե շատ ջերա, սպիտինի։ Մենք պետք է ստեղաբրենք, բայց դե թողնչելի։ Գլավնե վեր կարինք մեր նպատակին հասնենք։ Վերնա մեր նպատակը։ Մեր նպատակը Ղարաբաղը մնա հայերին ցերքի։ Մունքն մեջ չին, բայց ինչ հայկական մնա։ Մունքել ենք պայքարում։ Մեր ստեղ մնալա։ Ամեն մին հարցում մեր օր հասական վիճակը դրված։ Դի պայքարինք, որի ձև չունենք։ Ամեն վիճակին դիմադրելով։ Ես տենց եմ կարծում։ Իշխանությունը պիտի հոգ տանի։ Եթե իշխանությունը թույլ անում, թույլին միշտ էլ ուժեղը հաղթում է։ Մեր ժողովուրդ քոնիլած ունի, մեր իշխանությունն Հայաստանին ա վերաբերում։ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը բենալերի հիասթափված վիճակա։ Դե ժողովուրդը ինձ թվում է էլա դեմակեննան, դեմակենն, պրոստո սպասում է երևի մի լավ իշխանության, մին ղեկավար մարտի, մին առաջնորդի պակաս կա ամենամեծ մտածմունքը դա իհարկե սննդի ներգրումն է Արցախ, որովհետև հիմա մարդիկ անդադելի խանութներով գնում եւ իրենց տան համար ապրանքներ են գնում ու Թումա խոճապ կա, բայց էլ առաջվա նման չի, բայց մեր հիմնական նպատակը ոչ թե սնունդ տուն տանելն է, այլ այն, որ մենք չխղճանանք ճշնամու առաջ, մենք պիտի պայքարենք, մենք պիտի ապացուցենք, որ այս դժվար իրավիճակում էլի կարող ենք ապրել ու հայը միշտ կպայքարի ու կհաղթի վեր պիտի խոնարհվենք տա զինվորմենը ուրան չնովի մուքսս տղապրում ենք այնն նկացած հայրենիքի պաշտպանության սահմաններում ձիքը նրանք իրանց դուխը տղնա։ Մենք հավատում ենք, մենք խոնարհվում ենք, հարգում ենք ձեզ, շնորհակալ ենք, <laughs> սիրելի զինվորներ։ Արցախը մեր տունն է, մեր հայրենիքը։ Իսկ փորձությունները մարդկանց համար են, որ պետք է միմյանց ոգեշնչելով, օգնելով հաղթահարենք։ Աստված Սարը տեսնում է, հետո ձյուն դնում։ Պետք է դիմանալ։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։